Pružena ruka. Dobar vam dan, pratite emisiju Pružena ruka, internet radija Srijem. Današnji dan posvetit ćemo populaciji koja se bori sa multiplom sklerozom, bolesti s tisuću lica, kako kažu, koju je teško dijagnosticirati, a onda i pravilno tretirati. Moja sugovornica predstavnica je oboljelih, predsjednica nacionalne udruge oboljelih od multiple skleroze MS Tim Hrvatska, novinarka Vinkovčanka Mirjam Jukić, koja je nakon spoznaje o svojoj dijagnozi društvenom aktivnošću učinila puno na njezinoj demistifikaciji u javnosti. Mirjam, lijep pozdrav. Evo, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima. Hvala na ovoj prvoj rečenici. Nadam se da jeste tako. <laughs> Krenimo od početka. Što je multipla skleroza i kako ju medicina definira? Pa ja nisam doktor, pa teško ću reći kako je medicina definira, ali ti mogu reći ovako čisto iz prve ruke, dakle multipla skleroza je bolest tisuću lica i ona fakat to jeste <laughs> tisuću lica. ima nas e, gotovo šest tisuća oboljelih u Hrvatskoj i mislim da svako od nas zapravo e, doživljavaju i ona mu se ispoljava na drugi način no po nekoj definiciji, sa šalu na stranu, ona je dakle kronična autoimuna bolest, neizlječiva i progresivna. To je onaj dio koji se nama oboljelima ne sviđa i evo, e, naši nastupi u javnosti u pravilu su za nekakva prava koja se odnose na adekvatnije liječenje. Hrvatska ima izvrsnu dijagnostiku, ima dijagnostiku kako ima Europska unija i razvijene zemlje, tu ne zaostajemo u medicini, ali imamo loš, loš e, način i kriterije propisivanja e, uzimanja tih lijekova za usporavanje bolesti. E, na to apeliramo i s tim se borimo i zapravo smo u ratu, ne bih rekla u ratu, ali evo sa HZZO-om, oni su ti koji moraju promijeniti kriterije dodjele lijekova da bismo poboljšali upravo to, dobili bolji rezultat u usporavanju bolesti. Vratit ćemo se na to. E, ja bi se osvrnuo još sekundu dvije na sam opis. Postoje četiri oblika e, bolesti, ali zašto kažemo bolesti tisuću e, lica? Zato što se prije svega drugačije manifestira kod svake individue. A to je jednostavno za objasniti. To je bolest u kojem nastaju demielinizacijske promjene unutar samog mozga, dakle dolazi do propadanja ovaj, ovojnice živaca i naravno da se upravo zato manifestira, manifestira kod svakog drugačije, jer naš mozak je jedan ogroman prostor zapravo i gdje je nastala ta promjena, tako se bolest manifestira. Nekome je to uticalo na vid, nekome na sluh, nekome na njuh, nekome na motoriku, nekome na senzorne poremećaje, nekome, eh, mislim, zbog toga je ona različita. Znači sve ovisi gdje je ta lezija, ali mi zovemo lezije, ta oštećenja oželjci, ovaj, gdje je to nastalo na mozgu. Kada i kako ste vi osobno uočili promjene u svom organizmu i koliko je prošlo vremena od prvih simptoma do dijagnoze? E pa to je teško reći svakom, ja vjerujem od nas. E, ja danas znam da je od dvije Pro, da, dakle, da dijagnosticirana sam 2014. Od 2001. sam znači imala prvi ispad, ali to znam danas. A, 2008. sam krivo dijagnosticirana, tad su mi rekli da sam prehodala moždani, što je s obzirom na novinarstvo i stres se činilo čak vrlo logično. Znači, 2008. krivo postavljena dijagnoza moždani, e, prehodani moždani, i onda nakon toga 2014. kada je nastao jedan poremećaj u ovaj e, zapravo osjećaj osjeta je postao drugačiji na desnoj strani tijela, s obzirom da je moja sestra dijagnosticirana dvije godine ranije, onda je tek potvrđeno da ipak se radi o multipla sklerozi. Do tada se na nju zapravo nije niti sumnjalo, ali ja znam da imam nalaz iz 2001. godine kada se imalo ispada na vidnom polju i kada nisu znali što je, Ja tada znamo da je 2001. recimo ipak bila dijagnostika jako loša i nije tada bilo tako, e, nije se tek tako moglo otići na magnet. Ja sam otišla na magnet, ali sam ga masno platila i to je bilo samo u Zagrebu jedan, ali ni, oni nisu tada posumnjali na multipla sklerozu. Tako da, kod mene, evo, ako ćemo gledati prvu, znači koliko je prošlo godina? 13. To nije dobro, znači... 15, da. Da, uh, da dobro, ne, 2014. su mi e, mhm, diagnosticirali, da, da, da, E, a 2008. Tako je. E sad, ovaj, ako gledamo na to da, evo, upravo je docent Habek, e, koji, kod kojeg se liječi najveći broj boljelih, imao ovaj predavanje u Vinkovcima za ovaj MS-VOG, E, i baš e, smo komentirali, on je iznao je podatke sa kongresa u Velikoj Britaniji gdje su se okupili najveći stručnjaci po pitanju multiple skleroze i tu je zapravo kroz njegovo predanje postalo vidljivo koliko smo zapravo zaostala zemlja što se tiče tog liječenja. E, trebalo bi se, kaže, lijekove za usporavanje bolesti uzimati kada je bolest u fazi e, CISA, kliničko izoliranog sindroma, što znači, dakle, stvar, e, e, u Hrvatskoj to nema šanse. Dakle, u početku? Čak, nije to početak, to je čak predpočetak. Klinički izolirani sindrom znači da još ni e, neurolozi nisu sigurni. To je, trebalo bi se to razviti u multiple sklerozu. Tada bi se trebali primjenjivati lijekovi da bi imali efikasnost 40 do 60%. Yes. Kad ih uzmete u na remitirajućem obliku multiple skleroze u kojem je 80% nas, kada se bolest vraća i dolazi i odlazi sama od sebe, ovaj, tada je već nije učinkovitost lijekova na 30%. E, a zamislite, ova država se onda traži još godinu dana ili ne znam, e, dva liječena relapsa, vi tu lako možete preći u progresivnu e, oblik multiple skleroze, a progresivni oblik multiple skleroze nema niti jedan lijek za nju, niti za usporavanje, niti ništa. Tada ste prepušteni sami sebi i zapravo samo čekate nekakav kraj, jel se? Jasno, jasno. Kako ste se osjećali u tim prvim trenucima suočavanja s dijagnozom? ono čisto individualno. Nije vam to bila prva informacija o multipli, nažalost, spomenuli ste sestru. Da, pa e, sestra je to imala pa je bilo, e, ha, e, lažno ako kažem da je bilo lakše, jer sve je to bilo super, ja sam se zbog sestre i naplakala i na, načitala o bolesti i sve, ali kad je došlo u tvoju kožu, opet je to ponovno isti stres. Ponovno slučaj, Još gori, naj, da. I sad, ovaj, sestra je znala biti ljuta na mene <laughs> i reći, pa dobro šta je sad s tobom, šta si ti skroz poludila, pa mislim, znaš kako sam se ja s tim nosila i znaš, vidiš me da sam dobro, je, je, ali gle, kad je to na tvojoj koži i ovaj, E, čin, mislim da treba jako puno. Mm, ljudi, ja, ja trenutno najviše radim upravo sa novo To su ljudi koji mene nazovu, koji imaju moj broj mobitela, koji dođu do mene, ovaj, jel to je najteže prihvati dijagnozu. Jednom kad ju prihvatite, ja danas gledam na to sa, e, čak mi je smiješno kako sam reagirala, burno sam reagirala, bila sam jako i bijesna i ljuta i to ne može biti tako i neću ja to i ne može to tako i svašta. A danas e, smatram da me ta bolest učinila boljom osobom, mislim da, da više uživam u životu, mislim da sam se promijenila u pozitivnom smislu riječi da ovaj, stvarno drugačije gledam na taj život danas. <laughs> E, malo smiješno zvuči, ali ima jako ružnih dijagnoza i multipla skleroza nije nešto od čeg ćete umrijeti. I e, multipla skleroza nije nešto što će vas ubiti i nema razloga za depresiju. A nažalost upravo se s tim nose ljudi i samo je pitanje kako će se brzo iz toga iščupati. Moraju se brzo iz toga iščupati. Što prije to bolje, jel? Da. U Hrvatskoj od MS-a boluje oko 6000 osoba, barem tako vele službeni podaci, iako to jako relativna brojka. Vi ste se u, vi ste, e, se u procesu suočavanja s njom ubrzo i institucionalno povezali s ostalim bolesnicima. E, postali angažirani na senzibiliziranju javnosti oko ove problematike, ali i prva žena na barikadama za olakšavanje uvjeta liječenja. To je ono što ste spominjali u početku. U kojem trenutku ste se odlučili za bespoštenu bitku s bolešću i svim nelogičnostima s kojima se bolesnici suočavaju? Ma, mislim, da, to, to, nekad se pitam šta je meni ovo trebalo, ali to je zapravo vrlo sebičan razlog, sve drugo bi bila laž. ja na taj način sam e, prebrodila sve ovo početno čem pričamo. Ja sam na taj način pomogla sebi, prvo sebi, a onda evo i drugima, nadam se. I ovaj, to je zapravo moj način nošenja s tom bolesti. Ja dolazim iz sfere novinarstva, ja sam vidjela koliko je meni trebalo da iskopam osnovne podatke o bolesti, da dođem do osnovnih informacija, da dođem do dobrog neurologa, da doznam o čemu se tu zapravo radi. I onda sam se samo zapitala kako neko ko nema te veze, sposobnosti i nije tako kao ja. Ja ću vam reći nikako. I ljudi propadaju i brzo odlaze u progresiju i upadaju u depresiju. Zato što s ovim sustavom da se boriš moraš biti lav i moraš nešto znati i moraš nekog znati. E pa to nije logično i to ne smije tako biti. Znači ja sam mogla svoja prava ostvariti, budimo realni, ovako glasna i sve možda vrlo brzo. E, ostali ne mogu. E to je bila, tu sam ja odlučila da idemo, e, da ću iskoristiti kolege novinare, sve vas, e, da ću vas staviti na svoju stranu i da ću e, na taj način zapravo pomoć ostalima koji ne mogu to napraviti onako kako može nas, možda mali brojka. E, ja, to je nekakva moja misija i zato sam krenula sve to. E, napravili smo na brzinu našu novu udrugu, nisam se mogla uklopiti u postojeće udruge, u sustave, u ta nekakve, to mi jednostavno nije logično. Nažalost, ni taj sustav udruga nije logičan. Mi smo napravili jednu udrugu koja nikom ne dopuštamo učlanjenje, ne želimo uzimati novce od oboljelih, nego raditi za njih. Mi radimo evente, mi radimo javno, mi radimo mail medijski i mi evo se borimo sa svim što nam se javi da je nelogično, e, što vidimo mi sami u sustavu da je nelogično, koliko uspješno nismo pretjerano uspješni. Ako smo sad treći put hodali za iste stvara, to je nove kriterije liječenja, onda baš i nismo nešto uspješni, ali glasni jesmo, to mislim da jesmo. A kako ste danas uopće organizirani? Što podrazumijeva ta vaša misija koju spominjete? E, možete li selektirati postojeće probleme po kriteriju mogućeg i teško mogućeg trenutačnog rješavanja? Pa, e, svi su na teško mogućem, ali nisu teško moguće zato što je to nemoguće, nego su teško moguće zato što je Hrvatska jedna e, suludo birokratska zemlja u kojoj jednostavno nešto, ništa ne štima. To je, mislim, e, vi ste novinar, znači dolazimo iz te sfere i to vam je jasno na svim primjerima društvenog života. E pa kad je to na vašoj koži i kad vidite, kad ste još bolesni pa se morate boriti sa tim glupostima, onda naravno da gledajte, to, to, čovjek na to dobije živčani slov Više me to nervira, vjerojatno, nego sve vezano uz bolest. Znači, e, kriter, e, prva i osnovna stvar koju Hrvatska mora riješiti, prioritetno mora riješiti je upravo ti kriteriji za dodjelu lijekova koji moraju biti da lijekove vam država odobri odmah. S druge strane, ne mogu toliko pljuvati po našoj državi, a za razliku od ostatka država, recimo bivše Jugoslavije, kod nas su ti lijekovi besplatni. Da se oni kao u Srbiji, Bosni i okolo naplaćuju, ne bi vam se u Hrvatskoj niko liječio, ali te novce niko od nas nema. To su iznosi od 40.000 kuna mjesečno. Mjesečno. Znači, ok, država je tu stala socijalno, e, zdravstvo je ostalo na toj razini kako treba biti, dobivamo ih, hvala, imamo ih svih deset, to je rezultat našeg prvog msv to nisam ni znala, to su mi rekli neurolozi iz Hrvatskog neurologskog društva, nakon što smo mi prvi put izašli u javnosti i govorili o ovim kriterijima, onda nam je HZZO na neki način popustio i uveo je svih deset lijekova koji postoje na uopće na tržištu, svi, sve ih imamo u Hrvatskoj. E sad, e, Neurološko društvo je u ožujku napravilo e, prijedlog kako treba izgledati kriterij dodjele lijekova, uputio na HZZO, odgovora do danas nema. Mi smo nakon toga još dva puta hodali kao oboljeli Sad vidim da je vrlo oštro reagirao i Savez udruga društava multiple skleroze, sad ćemo i mi jednom pismom to odreagirati ili ćemo sljedeće hodati na tu zgradu, mislimo, koja je HZZO, jer nešto se mora dogoditi. Gledajte, tu se više ne borimo za sebe, mi koji smo se okupili u druzi, mi smo već svi liječeni. Kasno, ali imamo lijekove. Ovdje se radi o novo oboljelima, o našoj djeci, o budućim naraštajima, da stanemo na kraj tom velikom postupku invaliditeta koji u državu košta u konačnici puno više nego taj lijek, li ih košta invalidska mirovina, a sva prava koja proizlaze iz toga. Znači dajte prvu stepenicu, riješite pa nećete imati drugu i treću. Jasno, jasno, reagirajte, reagirajte e, promptno, jel? E, nedavno ste naglas upitali političke elite što misle učiniti glede MS, konkretno političare, jel? Jeste li dobili kakav odgovor? <laughs> Naravno da nisam. Ma nisam dobila nikakav odgovor, bila sam bijesna zato što je u tom trenutku bila e, politička kampanja. Mislim, sve nas ljudi kampanje kad krenu za izbore, mislim to tako suludo i ovaj, da narod jednostavno rijetko ko uživa u tome. Možda da izgledaju kao američki izbori, iako su i oni klaune, i cirkus i ne znam što, ali ovaj, i baš sam bila bijesna, ja sam i gledala i stalno su se vrtile iste teme. I u tom trenutku je ovaj, ponovno bilo problema sa određenim ljudima koji su evo isplivali u medijima da ovome treba ovo ono i onda sam baš bila ljuta na to i onda sam htjela javno pitati halo što je sa osobama oboljelim od multiple skleroze, zapravo trebala sam pitati što je sa svim osobama sa invaliditetom. Ovaj, međutim nisam E, ne mogu biti predstavnik svih pa sam se ograničila na ono područje na kojem je dopušteno djelovati. Naravno da nisam dobila <laughs> nikakav odgovor, nisam ga niti očekivala, tako sam i napisala, ali evo... Dakle, bilo je to pitanje? Pa, ne, to je bilo olakšavanje dušu u tom trenutku, to se vidi u tome blogu koji sam, evo, pišem za večernje liste blogove, mislim da se vidi da sam se tu valjda onako olakšala dušu, malo rekla sam im što mislim, pa oni pročitali ili ne. E, kada je riječ o, o multipli, spominje se i medicinska marihuana e, kao mogućnost ublažavanja njezinih simptoma. Gdje je tu Hrvatska u odnosu na ostale države? Pa sad je al ali ovaj, nastao je jedan veliki problem. Kako se godinama mistificirala ta trava, marihuana i sve ostalo i to je bilo ono najveće zlo i ne znam što. Tako kada se to legaliziralo, onda je nastao ogroman misterij kao da je to lijek. I sad ima e, određeni broj upravo kod multiple skleroze, ali i drugih bolesti e, nastao je ta, ta jedna kritična masa ljudi koja je odbila svu terapiju i na taj način se želi liječiti. E, ja nisam tada nekome kaže da li je to dobro ili loše. Svako od nas mora imati svoje mišljenje. Stvarno ne želim umanjiti efekat ako je neko nešto uspio, ali u ovom slučaju sam ja, ja spadam u one koje se drže medicine i mislim da ljudi moraju shvatiti da medicinska marihuana u bilo kojem obliku u ulju, kako je najčešće koriste ovaj, oboljeli od multiple skleroze, u istinu nije lijek. Ali definitivno ona ublažava simptome bolesti. Dakle, da, ali nije lijek. Vi niste probali? Jesam, jesam. I jesam. kakav je učinak? Pa, e, nisam, za, mislim, probali smo, bilo je još jedno predavanje na tu temu, imali smo priliku to probat. Ovaj, i moram priznati da mislim da je to za ljude koji ne rade više, koji ne moraju odgajati djecu, ja imam troje djece, i koji su u strašnim bolovima, spazvima i slično. Tada bi vjerojatno to ponovno uzela. Ja u ovom slučaju ja mislim, ne mogu funkcionirati na takav način. Mislim, teško je funkcionirati na takav način. Ipak je to jedno opojno sredstvo koje vas dovodi u jedno drugo stanje u kojem ste vi i preopušteni možda i mislim da ne bi mogla obavljati i svoj posao i odgajati djecu tako je uz, uz tako jedan preparat a gdje je Hrvatska u odnosu na ostale zemlje Europske unije u kontekstu statusa i liječenja oboljelih, ponešto ste rekli o tome, bolji smo dakle nego ostale istočne države, međutim, e, ipak, ipak nešto u lošem stanju oboljeli od ostatka Europe. Pa evo, kad je došao sad docent Habak na predavanje iz Velike Britanije, onda kaže multipla sklerozu moraju riješiti, e, liječiti referentni centri za multipla sklerozu. To vam znači otprilike ovako, znači bolnica koja je samo za multipla sklerozu i koja djeluje uz neurologa i fizijatar i fizioterapeut i psihijatar i urolog i tako dalje. Znači interdisciplinarno i strogo specijalizirano. E, tako je. Znači, a mi nemamo niti jedan takav centar. Možda je tome najbliže KBC Zagreb, ali on nije centar za multiplu. On je samo ima najbolji neurološki odjel. Ja? Kada odemo malo dalje od Zagreba, što južnije to tužnije, što istočnije još čajnije, znači ovaj, naši neurolozi na ovom području zapravo ovaj, rijetki primjeri koji zapravo provode ono što, što najnovije istraživanje pokazuju. Kod nas će on čak i neurolozi tu reći, konkretno u Vinkovačkoj bolnici, da šta će vam ti lijekovi dok vam je dobro. Meni je to nevjerojatno. Ali ja to znam po djevojkama iz udruge s kojima se družim. Znači imamo velikih problema upravo u liječenju. Nemamo u dijagnostici, <laughs> mislim nemamo, lažemo. Nemamo, jel imamo magnet i doćemo na njega. Samo ostaje pitanje kad ćete doći na red na magnet. Yes. Ja ću vam red za godinu dana. Mi recimo moramo imati kontrolu magneta prvo svaki šest mjeseci, sad svaki godinu dana. Ja sam sad napravila magnet i odmah se naručila za idući, jer će biti za godinu dana. Ja sam rekla da ću napraviti crowdfunding kampanju, da bude sramota ovu državu, samo iz tog razloga, i da ćemo mi e, tražiti evo, od cijele Europe da nam kupe magnet. Mi kao Evo, mi ćemo si kupiti magnet, stacionirat ćemo ga u neku bolnicu, bit će rezervan za oboljelo od multiple. Dakle, ljudi, to je sramota. Moramo riješiti redove čekanja na magnet, mora se znati uh, ja se ne razumijem u medicinu, ali oni jednostavno <laughs> moraju tome stati na kraj. Uh, to, u tom smislu dijagnostika ne zaostajemo, ali zaostajemo zbog toga što toliko čekamo, a u liječenjima zaostajemo ne zato što nemamo terapije, imamo ih, nego zato što ih propisujemo na u najmanju ruku sud način. Da, ta magnetna rezonanca zapravo e, e, potrebita i kod drugih bolesti. Možda je bilo rješenje zbilja da napravimo nekakvu kampanju za nekih 20 novih uređaja pa ih rasporedimo pravilno po cijeloj Hrvatskoj. Teško ćemo to napraviti, znate pošto su ti uređaji, <laughs> dakle to su deseci milijuna. Ali prioritet, ali prioritet. Da, da, ovaj, i ja ne znam, kad zbrojimo koliko ih ima u bolnicama, zapravo je e, matematički nemoguće da svi ne dođemo na red ali uređaj radi samo do podne recimo. Zašto? Zato što tehničar u toj bolnici radi samo do podne, razumijete? Mislim da je ipak stvar u sustavu. A Pa dajte onda, ne znam, bolničke, hospitalizirane pacijente vodite, na, ajde nek radi manje 24 sata, ukoliko je to moguće, možda grešim, ali nek radi 24 sata dnevno i za 3 mjeseca nećemo imati liste čeka. A kažem što se tiče lijekova, samo treba Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, prihvatiti kriterije liječenja koje je predložilo Hrvatsko neurološko društvo. Znači, ne mi oboljeli, mi smo to podržali. Znači, stručnjaci. jasno, jasno. U svojoj bolesti otvoreno pišete, evo, blogove, govorite, izlazite u medije, predstavljate javnosti, predvodite ciljane akcije. Posljednja je organizirana u, u, našem gradu, u vašem gradu, u Vinkovcima ovoga tjedna. E, e, riječ je o MS Valku, odnosno MS Šetnji, što bi rekli hrvatski. Jeste li zadovoljni s rezultatima dosadašnjih aktivnosti? Pa nisu s rezultatima, jer kažem da hodamo uzaludno. <laughs> znači nisu se, mi stalno hodamo za te nove kriterije, nisu se promijenili. Izgleda da hodamo uzaludno. No jesam sa odazivom i sa timom što je to donijelo mojim kolegama po bolesti. E, ljudi oboljeli od multiple na ovaj način kada se mi okupimo na ovakvim aktivnostima, ne kičanjem i vezanjem u udrugama, nego kad se okupimo na otvorenom prostoru, vježbamo i šetamo uz podršku naših obitelji i prijatelja, zapravo mm, budu zadovoljni budu sretni, e, upiju energiju, razmijene kontakte, izađu iz kuće, e, dobiju nova saznanja, druže se, pozitivniji su. Zato mislim da moramo postojati. E, to je zapravo... Psihoterapija? Pa na neki način. Ali mi se družimo, povežemo, vidimo. Znate, kad vidite tolike ljude oko vas koji imaju to isto, onda nemate baš pravo kukat. Nemate baš pravo se zatvoriti plakat nad svojom sudbinom. A to ljudi rade. Tu imamo veći problem kod muškaraca, no, evo, na sreću muške, muške ovaj, populacije ipak je multipla malo, više rezervirana za žene, dva, znači dva na 1 je mhm. omjer oboljelih žena naspram muškaraca, no muškarci se puno teže s tim nose i onda se trudimo tu našu mušku ekipu malo ovaj, dignut, možda je to i logično, muškarci ovaj, teže podnose to da ipak, sposobljeni. I mi smo tako čutnije <laughs> da, ovaj, ali e, nažalost situacija je taka, evo jedino kad pitate za rezultat tih akcija, onda bih rekla da je rezultat najljepši su nova prijateljstva, nova poznanstva, mi sad naš MS tim smo proširili, evo sad u petak imamo druženje u Zagrebu, e, MS Pilate sad se provodi, počinje provoditi u Zagrebu, pa imamo predavanja, docent Habek i ja e, nešto po Dalmaciji sada, tijekom zime proljeća, ovaj, tako da možda je to najljepši dio toga. Niti ćemo mi sa ovim naći lijek, Nadam se da ćemo promijeniti kriterije HZZO-a, ali onda je rezultat svih tih akcija to nekako druženje i ta nekakva pozitiva koja vas poveze. Ja sam posebno ponosna na Vinkovce. Gledajte, u Zagrebu kad mi najavimo MSVOK, dođe 2000 oboljelih i to je tamo e, zihar. Znači ne možete promošiti. Zagreb je naš najveći grad, najviše ljudi, nažalost i najviše oboljelih. U Vinkovcima je bilo oboljelih možda sto, ali je bilo e, preko tisuću Vinkovčana. Iz svih sfera, i nisu došli pričati za mikrofonom političari, što su recimo znali nam e, neki ministri raditi u Zagrebu i zahtijevati intervenirati dok smo to radili sa ovim savezom udruga i zato smo prestali sve te suradnje. Ljudi su istinu šetali zato je oboljeli, nije se niko isticao i bili su istaknuti invalidi iz udruge Bubamara i osobe sa invaliditetom i oboljeli od multiple skleroze. Jako sam ponosna na grad. Tu su bili sportaši, tu su izašli e, zajednica sportskih udruga grada Vinkovaca je tu odradila lavorski posao pozvala ih, ali su se uistinu odazvali i naši nogometaši, i rukometaši, i košarkaši i borilački sportovi, e, institucije gradske, e, gledajte, škole, bila sam ponosna na Vinkovce. Mislim da su pokazali, tu snimku ću danas baš objaviti u tome blogu, e, uistinu su pokazali da je se grad digao na noge u zaštitu i e, prohodati simbolično u tu, u tu kolonu koja e, kaže svima nemojte se s nama zvezati, dajte, pogledajte i stanite iza nas. Vinkovci su to napravili, to nije do sad napravio ni jedan e, Dakle, osim ove što smo rekli, rekli psihoterapije, svrnuli ste pozornost na svoju problematiku, senzibilizirali javnost. To je zapravo strašno važno. da, broj jedan naše udruge s tim Hrvatska, koja ovaj, kako sam rekla, nije u sustavu ovih udruga, inače koje provodim. Trebaju i one postojati, oni pišu projekte, rješavaju ljudima asistente i slično, da me neko krivo ne shvati, nisam... Ali imate relaciju s njima, ne? Nemamo nekakve velike suradnje, ali mi radimo upravo ono, e, naša primarna zadaća je senzibilizacija javnosti na probleme oboljelih od multiple skleroze. dopunjujete se. Tako je. Mislim da zajednički u ovoj bolesti smo zapravo nekako naj, e, najbolje organizirani jer imamo i jedno i drugo. Imamo i sustav kroz koji ostvarujete nekakva prava i kroz koji možete dobiti osobne asistente i tako dalje i ne zaboravimo da se taj savez društva multiple brine možda najviše za ove upravo naše najteže slučajeve. A s druge strane imate nas koji smo, sam, koji smo glasni, koji organiziramo druženja, koji organiziramo evente, koji stupamo medijski i koji djelujemo na javnost. Jer većina nas u ovoj udruzi je iz područja novinarstva ili javnog djela. Kakve su reakcije struktura e, koje su uključene u sustav i eventualno vam mogu pomoći? A kako reagiraju obični ljudi? Kako zapravo obični ljudi mogu pomoći? Kako vam mi možemo pomoći? Kako vam olakšati? Pa evo vi upravo pomažete. Znači mediji pomažu na način da o tome progovaraju. I kolege novinari su to u pravilu shvatili. A, strukture, Gledajte, uvijek se cilja na nekoga. Evo, trenutno nam svako ko se želi uključiti, a javna je osoba ili ima nekakav politički utjecaj, može pomoći da stane iza toga i da je samo uputi, ne znam, pismo HZZO ili da propitka, propitkuje javno što je sa tim novim kriterijima. Zašto još nisu, zašto HZZO još nije odgovorio? Je li neko zove, recimo, nakon nekakve konkretne akcije? Ne. Ne. Ne, oni koji trebaju ne. Jave nam se oboljali. Jao hvala, jao super, jao tako treba, bilo nam je divno. Oni koji prozivam ne. <laughs> ne, ne, ne. Ne ide to tako, to znate i sami. Što slijedi u vašem angažmanu? Što možete najaviti? Što možete najaviti u, u ime oboljelih? pohod na HZZO, <laughs> ako se uskoro nešto ne dogodi. Ovaj, eh, e, MS treba proširiti, e, redovno se za svjetski dan održava u Zagrebu. Ovo izlazak na teren u Slavoniji je bio pun pogodak, ali ne možemo ostati samo u Vinkovcima, mislim da ćemo morati obilaziti Hrvatsku za nacionalni dan, pa to na, učiniti i u manjim ruralnim sredinama Dalmacije, Istre, eh, gdje god. Ovaj, a što se tiče medijskih istupa, Ehm, sljedeće što će biti taj registar nezaposlenih kao oboljelih koji nam jako loše ide imamo zapravo čini mi se 6-7 životopisa. Nije razlog tome što oboljeli od multiple imaju posao, nego je razlog od tome što oboljeli od multiple javno ne žele izaći ehm, morat ćemo se pozabaviti s boljom zapošljivosti osoba sa invaliditetom općenito, a mi onda kao ime s tim Hrvatska oboljeli od multiple skleroze. Morat ćemo se pozabaviti sa ehm, pravima koje proizlaze iz mirovinskog sustava kojim je kaos Najviše od svega se treba pozabaviti sa Zavodom za vještačenje koji apsolutno ne radi svoj posao, koji kasni više nego magnet i koji e, odluke donosi bez obzira na nekakve preporuke i uredbe koje su donešene na jednom mjestu, koje odluke, sva prava iz mirovinskog osiguranja ovise o tome u kojem dijelu Hrvatske živite. E s se moramo pozabaviti. Što biste poručili osobama koje se koje, još uvijek sa strahom e, suočavaju se sa svojom dijagnozom i nemaju snage za optimizam i borbu koju sugerirate i propagirate. Prije svega vjerojatno da se vama jave osobno. Pa čak i to. imamo mi u našem timu par ljudi koji preuzimaju zapravo sve te pozive. Znači par kolegica, mi se podijelimo i razgovaramo s tim ljudima. Na svoje osobne telefone bez ikakvih, nema tu ovaj, 060 nekakvih davanja, da nam se ja, da e, e, nisu svi isti, ne može to svako. Moja sestra je bila drugi tip, ona je tek uzmano izašla u javnost. Znači, svi smo drugačiji, ne može svako biti kao ja i biti glasan. Neko, ali neka nas barem prati, neka sluša i neka ovaj, jednostavno budu pozitivni, jer biti pozitivan u glavi i očekivati dobro zapravo i donosi dobro u konačnici. Nije to razlog za depresiju, nećemo od toga umrijeti. E, u slučaju da se razvije invaliditet imate puno raspoloženijih i pozitivnih ljudi u invalidskim kolicima nego što ih imate normalnih. Dakle, ništa to nije kraj svijeta. Samo bi volila da svi ovaj, se nekako nose s tom bolesti na što pozitivniji mogući način, jer stvarno ta bolest nije kraj svijeta. <laughs> Lagali bi da kažemo drugačije. Gospođo Jukić, zahvaljujem na gostovanju emisiji Pružena ruka, internet radija Srijem